Dis woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom en allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skop die skoene uit en keir lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. Without your love Goeiemiddag en een hartelike welkom aan al die luisteraars wat ingeskakel is. Um, nou, ek het rede om te glo, Jenny van Seil, dat jy ingeskakel is en uh, eh, saamluister, baie welkom hier by ons program en uh, ek hoop om baie meer van jou te sien in die toekomst. Ons kop vandag af met die Archies, die wat vir ons een summer prayer for peace doen en dit is vir die situasie wat huidiglik hier in die land aan die gang is. Uh, nou, een summer prayer for peace het baie, baie ernstige onderwerp uh, van die uh, wereldvrede behandel, maar die feit is dat vrede van enige aard in ons achterplaas begin. Die aardjies doen Summer Prayer for Peace. Indonesia 112 million United Kingdom 55 million California 18 million Laos 2 million 3 billion people sing a summer prayer for France. 50 million. Japan. 101 million. Australia. 12 million. Oh, a summer prayer for peace. South Africa. 19 million. Canada. 20 million. Mexico. 47 million. Russia. 237 million. Ireland. 2 million. New York. 18 million. Illinois. 10 million. China. 732 million people. South Vietnam. 17 million. The Netherlands. 12 million. Greece. 9 million. Texas. 10 million. Israel. 2 million. Sweden. 8 million. Egypt. 32 million. East Germany. 16 million. Italy. 10 million. India. 523 million. Cuba. 8 million. Washington, D.C. 3 million people. mag dit daar vrede wees in ons land en die mense beginne saamstaan en saamwerk om op te bou van vooraf wat verniel is en wat ons liewers van moet vergeet. Sy het self gegloos dat sy in die krip gelees om muziek haar loobaan te maak en ek praat van Marielle Mathieu Haar loopbaan het op 21 november 1965 begin. Sy is gebore in Avignon en was die oudste dochter van 14 kinders. <laughs> jo, vir uh, Roger en uh, Marcel Mathieu. En Marielle het haar eerste openbare opvoering gegee toe sy slechts 4 jaar oud was by een middernacht, middernacht kerkdienst. As uh, kind het Marielle haar opvoering geld wat sy as fabriekswerker verdien het gespaar om sanglese te betaal. Een steminstructeur genaamd Laurie Collier het Marielle as student aanvaar en sy was spoedig verwelkom as die volgende Edith Fiaf van Frankrijk. Marielle sing vir ons La Paloma Adé of Adieu. sterk stem, en ek wil nie sê sy is een van die sterkste vrouwe stemme wat ek van weet nie, maar ek sal sê sy is die sterkste, nie een van hulle nie. Vraagie sy eh, eh, eh, een luide en een draande stem wat sy het. Where were you when I needed you? is die debiet atelier album van die Amerikaanse rockgroep The Grassroots wat in oktober 1966 dier Daniel Records vrygestel is. Die grootste deel van die album word uitgevoer dier die liekieskrywer vervaardiger Dio van P.F. Sloan en Steve Barry. Die A en B solo wat vrygestel is is Mr. Jones, A Ballad of a Thin Man, You're a Lonely Girl, Where Were You When I Needed You, These Are Bad Times, Tip of My Tongue en Lookout Girl. Nou die een wat ons gekies het om na te luister, hier sê die grassroots en hulle gaan vir ons doen Where Were You When I Needed You. the crawling. It's all over now, no use in stalling. The love I once felt, I don't feel anymore for you. This time I'll even open decided that living with you, it's worse than without you. I won't spend a lifetime all worrying about you. All things got rough and you disappeared. Now I'm back on my innocent child. That first day I saw you, you really got to me. I thought I could change you. What good did it do me? All things got Waar was jy toe ek jou nodig gehad het? Ek hoop nie, een van my vriende het ooit nodig om die vraag oor my te vraag nie. Uh, ja, mens wil al ewig jou vriende by jou hee as jy in die nood is of wanneer jy hulle nodig het. Net een tikje op die skouwer. In september 2015 was het al 50 jaar lang gegeven wat François en Elisabeth Forrie, Suid-Afrikaners van alle ouderdom vermaak het met hulle muziek en prachtige duette. Aanvankelijk het hulle grootste treffer wil jy dans Carina op die eh, B-kant van die album Semio verskyn, maar kort voorlang was dit meer gewild as die titelsnit en is dus heropgeneem met Wil jy dans Carina as die titel van die album. Ons luister na François en Elisabeth en hulle sing daai ene, hulle sê, wil jy dans, Karina? Karina? Wil jy dans, Carina, vraag François en Elisabeth, hulle is een sommere match made in heaven, soos hulle, uh, uh, hulle stem in mekaar complementeer. En uh, ja, mens krij die studentengevoel, uh, as jy die liekie luister, die ou sokkie aande en die uh, selfs die volkspele aande, waar sy daar ook kan sit en jy moet gaan vraag, en jy het nie die guts om te gaan vraag nie. Ja, uh, eh, het werk van twee kante af, sy sit daar in wacht vir iemand, en jy sit aan hierdie kant, en is te bang om te gaan vraag. Dus, die uh, sokkie aande, enzovoorts. Hy was gebore as Pieter Eertli Saarstedt, op 10 december 1941 en hy is oorlede op 8 januari 2017. Hy was een Britse sanger, instrumentalist en een liekieskrijver. Vroeg in sy loopbaan begin hy as Peter Lincoln. Hy was die broer van sy muzikante Eden en Kane en Clive Robin eh, Saarstedt. Alhoewel sy muziek as pop geklassificeer was, uh, was die oorsprong meer algemeen van ballades en traditionele volksmuziek afkomstig as uh, eh, traditionele rock en roll. Hy was die beste bekend vir die skryf en uitvoering van die enkelspeler, enkelspeler of dat dan, soos ons het die tyd genoem het, uh, eh, solo. Where do you go to my lovely? Wat in 1969 uh, eh, die Britse uh, solo charts oorgeneem het.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 I know the parts that surround you, cause I can look inside your baie gewilde likkie daar, dier Pieter Saastet, Where do you go to my lovely? So a eh, story van rags to riches, uh, waar sy opeindig tussen die aardelikes en die edeles en die, wat noem mens hulle, die uh, uh, royale, uh, uh, royals, uh, in haar uh, kring, Nou, so bykie van een kultuurinspuiting. Ons beweeg oor na Katerina Valenti. En uh, ek dink is een Tchaikovsky nommerkie wat sy syng. Uh, eh, sy is gebore op 14 januari 1931 in Parijs, Frankrijk. Is een uh, Italiaanse meertalige zangeres, gitaarspeler, danseres en actrice. Valenti praat 6 tale en uh, sy syng in 11 tale Terwyl sy vooral bekend is internationale kunstenaar, het Valente ook een deel van haar loopbaan in die Verenigde Staten deurgebring, waar sy saam met Bing Crosby, uh, Dean Martin, Perry Como en Ella Fitzgerald opgetreed. Katharina Valente doen vir ons Tonight We Love, een gunsteling van my al van kleins af. Ek kan nie onthou wie, wie die ou was wat het gesing het nie, maar uh, ja, Ons luister naar. the stars. Tchaikovsky daar so, is hoendervlees mooi, maar um, die ding is amper 8 minuut lang, so ek moes een bykie kort knip daar, maar uh, ja, vir die wat sê, jylle hoor nooit klassieke muziek op, op uh, ons uh, eh, radiostaties nie, daar was vir jylle nou, uh, uh, uh, uh, wat noem hulle dit, uh, inspuiting, klassieke inspuiting.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 Life is dark, it just brings sorrow. that it wait. Thank you for the nails. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the day. spend a single day, believe me. Days I remember all my life.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 Nou gaan ek, eh, wel, is een risiko. Ek het het nou al een keer voorheen probeer en ek het hierdie ding, het ek op ons uh, eh, hondkiesprogram gesit, om uh, een algemene gevoel te kry, oor, uh, vir my persoonlik, is dit uh, eindelijk nooit in my genre uh, wat ek voor lief is nie. Uh, ja. Maar uh, ek wil graag hoor, wat jylle daarvan dink. Die liekie is in a, een van die TV-advertenties is hy baie prominent, een van Twisted Sister, en ek weet hulle is a heavy metal en a gevaarlike <laughs> band met kettings en goeders, wel, nee, dit is die indruk wat geskep word as mens luister na hulle muziek, maar uh, ja, um, uh, Twisted Sister, Eh, soos ek sê, ek gaan hom nou, en ek wil asjeblief terugvoer hee, oor wat jylle dink van hierdie liekie. Uh, miskien is dit eh, my smaak bezig om te verander, of miskien is dit toch aanvaarbaar. Uh, hulle was Amerikaanse heavy metal band, oorspronkelijk van Ho Ho Kiss, New Jersey, en later het hulle gevestig in Long Island, New York. Hulle bekendste liekies is onder meer We're Not Gonna Take It, en dis hy wat ek van praat, en die ander is I Wanna Rock. Die orkest behal hoofdsukses met hulle derde album Stay Hungry in 1984 en sy enkelsnit op die eh, album is We're Not Gonna Take It wat hulle eerste top 40 treffer op die billboard Hot 100 was. Twisted Sister doen vir ons die ene uh, We're Not Gonna Take It laat weet my wat denk jylle? All right, mister, what do you think you're doing? You call this a room? This is a pigsty. I want you to straighten up this area now. You are a disgusting slob. Are you listening to me? What do you want to do with your life? I want to rock. Twisted Sister met We Not Gonna Take It. Nou, wat hulle nie meer gaan vat nie is gesag en dis eindelijk een rebelse klomp kinders wat uh, wel gedepiekt word in die verhaal van die liekie. Maar uh, ja, oor die algemeen, uh, ek weet nie of het is om het ek om baie hoor op tv by een van die advertenties nie, maar uh, wat maar, ek denk hy begin groei aan my, en uh, hy het die potentiaal om te groei aan die mens, al is hy bykie rof. Nou ja, um, ehm, jylle, uh, eh, uh, uh, moet my laat weet wat jylle dink van die ding. Nou, hy het ons lekker warm gehad, nou om een bykie af te koel, gaan ons oor en ons luister na die Elana Del Rey. Sy is geboor op 21 juni 1985 as Elizabeth Woolridge Grant. Del Rey het die eerste keer onder haar rechte naam van Lizzie Grant opgetree, maar in 2011 bekend geword as Lana Del Rey met een thuisgemaakte muziekvideo vir die Likie Video Games. Lana Del Rey doen vir ons een van uh, Lloyd Webber liekie uh, uh, You Must Love Me. Lekker rustig. believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dreams to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? Yolanda Del Rey met die Andrew Lloyd Webber song uh, You Must Love Me. Sy sing al van baie, baie vroeg af uh, van haar skooldag af al. Nou, François Hardy sing, Sings in English is atelier album van die Franse gewilde sangeres François Hardy. Dit is vroeg in September 1966 in die Verenigde Koninkrijk vrygestel en in 1965 het die liekie All Over The World van hierdie album uh, die top 50 in die Verenigde Koninkrijk bereik wat nog 15 weke in die top 50 geblei het en een hoogtepunt op nummer 16 op die treedverslijste behaal het. Uh, in die Engels sprekende wereld is sy miskien die bekendste uh, Uh, vir die liekie van uh, wat sy sing If We Are Only Friends maar die een wat sy vandag vir ons bring is Only You Can Do It Only You Can Do It feel like I've never been kissed before. Only you can do it. You make me feel like I wanna be kissed forevermore. Only you can do it. I don't know why I feel this way. I only know I like the way you hold me in your arms. Only you. down with my head held up so high. Only you can do it. My feet are on the ground, but I feel like I'm touching the sky. Only you can do it. I don't know why I feel this way. I only know I like the way you hold me in your arms. Only you only you can do it, sê François Hardy, en uh, die plaat was baie, baie gewild op sy tyd. Nou, ek dink voordat ons by die uh, funny spot uitkom, wat nou vandag weer tolle is, wat ons vertel van die uh, Bobbejane, wat hy gevind het, wat kan Afrikaans praat. Hy het het nooit geweet nie, hy het het in die grot uitgevind. Uh, nou, voor ons daarby kom, kom ons luister dan eers nog na een plaat en dit is Harry Belafonte, gebore op 1 maart 1927 in New York City, uh, het Harry Belafonte gesikkel met armoede en onstuimige gesinslewe as een kind. Sy professionele loopbaan het begin met die muzikale Carmen Jones en binnenkort het hy treffersluiste verbrand verbrand met treffers soos The Banana Boat Song en uh, Jump in the Line. Belafonte het ook baie sociale en politieke opstande deelgeneem en het sulke gesochte toekennings as na nationale medaille vir kins uh, verdien. Harry of Harold dan, Harry Belafonte, sing vir ons Jamaica Farewell. nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Down at the market, you can hear ladies cry out while on their head they bear. Ackee rice, salt, fish are nice and life is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave my little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere, and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave a little girl in Kingston town. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way. won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Had to leave a little girl in Kingston town. Harry Belafonte met eh, Jamaican Farewell Nou, soos ek gesê, die funny spot, en ons luister na Tolla van Amerwe, wat die story vertel van die Afrikaanse Bobojane, waar hy gehoor het, hulle kan Afrikaans praat. Nou, hierdie funny spot, uh, ek sikkel om uh, uh, roterende, of, uh, hoe sal ek sê, genoeg te kry om elke week ander te speel, ek het hierdie Bobbejane al voorheen gespeel, uh, my eh, ou rekenaar is gesteel nou die dag, en al die fannies was op hom gewees, so ek my nou weer van scratch af beginne opbou, so vir die wat nog nie die Bobbejane geluister het nie, ek glo jylle sal het geniet, en vir die wat al die Bobbejane geluister het, ek glo jylle sal het ook weer geniet, so hier gaan Tolla met Afrikaanse Bobbejane. MUZIEK Nee, heb Er is vroeger vandaan van die, van die Afrikaans wat zo lekker is om te praten. En ik heb als kind daar, als kind dit ik al gehoord. Hoe wonderlijk Afrikaans is dat tot Bojane wel Afrikaans praat en kan. En kan Afrikaans praten. En ik heb, daar in, in, die, vakantietijd bakken opgepast altijd als kind. En toen begon het en toen kreep ik een grot weg. Van schelen toe. Krijg je weg. En dit was dan nog hier gevaren. Ik ga schelen toe net voor iedereen. En toen ik dan in slaap geraakt zeker. En toen ik nog wakker word. Dus een trombojana bezig om in te trekken in die grot en voor die nacht. En ik zit nou achter in die grot en ik besef toe. Maar ik is nou naar de flits. Ik ben nou... Ik ben nou Nou zit ik... Nou dat hang ik mijn handen voor mijn knieën. Engels is een mooi Mijn vrouw zei alleen, dat is zeker makkelijk geweest. Maar nou, nou kwam hulle in en hulle gesels onder elkaar Die, hulle, hulle praat nou, twee ou ooms gesels oor die politiek. Is ah, ah. nog twee kindertjies wat speel. Ah, ah. Hulle val. En ou anties, die, die ou die steef my. Oud man, hulle kom ze die achter in die donkerte van die grot. Maar hulle is oud, het lyk soos watersakke en ou <laughs> is ding. Zo raken dan nou later stil in die grot. Nou slaap die bojane, ik moet nog maar die nacht deursit. Maar nou hoor ik later, nou, nou, nou hoor jy net zo, ah, ah, mm. Maar ik hoor later de bojaanse maag maakt zo goem. My tels Daar kom 'n ruit in daai graf. Wat jy nie kan asemhaal. Nou sukkel ek om my kop net so bo die walm uit. Toe maak ek aan die gee laas mes maar goem. Gooi sy so 'n tanken. Maar kijk, dat, dat rijdt nou zoals bomwortelen, eentje is doen wat gast. Ik denk vandaag dood, dat zo. Zo klein wil je aan je goen, dat bij Maar dat rijdt vast. Dat rijdt verschrikkelijk. Ik min alles slaapt hier alles. En ik u je gaat toch versmoord. Of het nou weet ik is hier of niet, mag ik zaken? Ik, heb hem zelf maar een kool gevat. ik ga nou zelf in stoot. Maar nou denk ik bij mezelf, ik wil hem zo door zelf laten lopen. Laat dat liggen hoor, dat is een vreemde geluid. Nou pak ik hem zo zachtjes zo. Stoot ik hem nou uit. broer. Toe daai ding het tussen hulle intrek. Toe word hulle wakker. Is net, ha, ha, ha. So groot wil jy aanklap en kring jy boven van die klip. Hy sê, jy moet die sit skuit soos een mes. Ja, gee <laughs> amper sy sy uh, posiesie weg, toe hy nou so eniekie dier die sive, soos hy dit noem, laat glip het. Uh, ons stap aan met Pickety Witch. Hulle was een Britse popgroep en met hoofdsangeres Polly Brown het die groep bekendheid verwerf met hulle treffer That Same Old Feeling, wat geskryf is dier Tony McCauley en John McCloyd het het in 1970 die nummer 5 posiesie in die UK of United Kingdom uh, singles charts bereik. Pickery Week doen daar ene vir ons, hulle sê that same old feeling. Lekker luister. Muziek Pickety Witch, The Same Old Feeling Um, kom ons gaan aan met uh, die familie Roussos. Was al twee generaties lang in Egypte toe Artemios Venturus Roussos op 15 juli of juni, sorry, 1946 in Alexandria gebore is. Die groot keerpunt van sy muzikale loobaan was sy ontmoeting met die Evangelis Papatanosio en uh, dit was in die somer van 1966, waarna een paar ontmoetings met Vangelis plaasgevind het. Hy het gauw besef dat een suksesvolle loopbaan net buiten sy land moendlik sal wees. Waarschijnlijk was sy grootste trefferlikkie My Friend The Wind hier vandag dier Demis Roussos uitgevoer, sing hy vir ons die Red Rose Café. MUZIEK tourists too, and they all soon forget who they are. The cares of the day are all soon washed away as they sit on a stool at the bar. The girl with green eyes in the Rolling Stone shirt doesn't look like she works on the land. The man on the end is a very good friend of a man who sells cars second hand at the Red Rose Cafe in the harbor. There by the port, just outside Amsterdam. Everyone shares in all the songs and the laughter. Everyone there is so happy to be there. salesmen relax with a few pints of beer and they try not to speak about trade. The poet won't write any verses tonight, but he may sing a sweet serenade. The gray-haired old man at the piano will play any song that you're wanting to hear. That pretty young thing doesn't know how to sing, but the customers give her a cheer. Down at the Red Rose Cafe in the harbor, there by the port just outside Amsterdam. Everyone shares in all the songs. all gone, just a little bit mad. In circles we go, and so it's good to know of a place where good times can be had. So pull up a chair and forget about life. That's a good thing to do now and then. If you like it here, then I have an idea. Tomorrow let's all meet again. Demise Rosos, uh, eh, amper die selfde kwaliteit in stem of die selfde uh, eh, trant in sy stem as wat Joe Dolan het. En so, a high-pitched uh, eh, tenoor-achtige stem, sal mys sê. um, <laughs> die vannigste muis in die ganse Mexico, Speedy Gonzales. Speedy Gonzales geskryf dier Buddy Kay, Ethel Lee en David Hess in 1961 en in 1962 as een seven single of dan een solo plaat op die charts in Amerika gehelp dier Pat Boone na die eh, seste posiesie op die Billboard Hot 100 en dit het vir 13 weke daar geblei. Pat Boone's rechte naam was uh, Charles Eugene Boone so waar die pet vandaan kom weet nuchter alleen. In 1934 gebore in Nashville, Tennessee en was vooral gedurende die 50s en vroege 60s baie bedrijwig in die muziek wereld en uh, het soms met Elvis meegeding vir een positie op die charts.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 Oh My, My Oh My, is een liekie wat dier die Britse rockgroep Slade, wat in 1983 vrygestel is, as die tweede enkelsnit van die groepse elfde studioalbum, The Amazing Kamikaze Syndrome, en in 1984 as die tweede solo van die albumse Amerikaanse Ewe Knie, Keep Your Hands Off My Power Supply. Die liekie is geskryf dier hoofsanger Noddy Halde en basgitaarspeler Jim Lee en uh, dit word vervaardig dier John Pante. Het was nummer 2 in die uh, Verenigde Koninkryk en was ook die groep sy tweede top 40 treffer in Amerika waar hy nummer 37 bereik het. Slyd sê, oh my, oh my. baie mooi een daar van Slade, wat sê, I believe in women, I believe in love, en, uh, ja, uh, oh my, my oh my, is die liekie sy naam, uh, baie gewilde ene gewees op sy daar. La Isla Bonita, Engels beteken dit The Beautiful Island, is een lied van 1986 dier die Amerikaanse sangeres Madonna, van, eh, van haar derde studioalbum True Blue van 1986. Sy en eh, Patrick Leonard het die liedje saam geskryf en saam vervaardig. Sire Records het het op 25 februari 1987 vrygestel as die finale snit van die album. La Isla Bonita is bekend vir, uh, as die eerste Madonna lied wat Latino invloede bevat. Dit is Spaanse uh, invloede. Met uh, eh, relings van Kubaanse tromme en Spaanse kitaar, maracas, harmonica en een mengsel van gesynthetiseerde en rechte tromspel. Die liekie of die lirieke uh, van die liekie vertel die mooi van een mooi eiland wat volgens Madonna een hulde blijk aan die skoonheid van die Latinos is. Madonna sing La Isla Bonita. Bonita. Madonna, vir die ene, La Isla La Bonita. Um, Pieter Wie is al lang tyd by die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf betrokke. Hy begin sy loopbaan in 1962 by The Invaders, ek onthou hulle nog, uh, en uh, hy werk saam met The Four Dukes, Sons of She, The Incrad, The Staccatoes, en uh, The Outlet in Buffalo. Hy het as uh, eh, muzikant en vervaardiger gewerk. Tussen uh, dit alles vind hy tyd vir een solo loopbaan wat vier SA top 20 treffers oplever en uh, waaronder The Tips of My Fingers wat op vir uh, 11 januari 1974 op die kaarte ingeskryf is en 11 weke in die top 20 deurgebring het en het hoogtepunt was op nummer 8. Dit sou die hoogste posiesie wees wat hy as solo kunstenaar verwerf het. Peter Wee sing Tips of My Fingers. Klink soos Kentucky. MUZIEK my finger, Pieter V, Suid-Afrikaner, wat ook vir die staccatos gesing het, ek weet of ek uh, sien die staccatos het nou, seker so bykie meer as een jaar terug, het hulle weer uh, beginne plate release. Uh, ja, maar uh, wat my, ek denk daar is twee van die lede wat uh, deel is van die nietste aanslag van hulle. Kon te partiro, <coughs> excuse toch, uh, en dit beteken, with you I shall leave, is een Italiaanse lied geskryf dier Francesco Sartori, en die, uh, hy die muziek gedoen, en Lucio Quarantotto het die lirieke gedoen. Dit is die eerste keer dier Andrea Bocelli, op die uh, San Remo muziekfeest in 1945 uitgevoer op sy album Buselli van die selfde jaar. Een tweede weergawe van die liekie Deals in Engels wat in 1996 as Time to Say Goodbye vrygestel is. Die liekie wat hulle op uh, Hansie Kronje sy begrafnis gespeel het het Boselli gekoppel aan die Britse sopraan Sarah Brightman en behal selfs groter sukses en het die beste plek in die hele Europa in sluitend Duitland waar uh, dit die grootste verkoper uh, in geskiednis was. Brightman en Boselli uh, eh, sing vir ons Time to Say Goodbye. In vervoering is die woord wat ek gesoek het vir die plaat. Die skare is uh, eh, heeltemaal opgesweep om uh, hulle dit, die, dit gevoel en uh, ja, baie geniet. Uh, Sarah Brightman en Andrea Bocelli met uh, Time to Say Goodbye. Nou, ok, om tyd te spaar gaan ek nie die pedigree van die uh, pleiters geen nie, julle allemaal ken hulle goed genoeg, ek gaan vannig sommer een indruk kies of van hulle en die ene is Only You van 1955 ons luister gauw Only Katharie Noodaso en Syver Sopraan, kan mens glo dis al 70 jaar terug wat die plaat opgeneem is. Uh, die laaste en voordat ons moet afsluit, gaan ek speel Engelbert Hamperdient. Hy is gebore as Arnold George Dorsey in 1936 in Madras, Brits-Indie, wat vandag bekend as uh, staan as uh, Chennai uh, is hy gebore. Hy was een van 10 kinders en sy pa was van Walliese afkomst en in die Britse Weermacht en sy ma was Duits. Hy het uh, relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eerst vlam vat, toe strek sy roem oor baie dekades en selfs nog in 2019 uh, eh, is hy op 83 jaar oud nog bedrijwig in die muziekwereld gewees hier sing hy vir ons uh, Engelbert Amperdink, hy sê, love me with all of your heart. Amalse begeerte. MUZIEK summer, every fall. When we are far apart, oh, when you're near me, love me with all of your heart as I love you. now Engelbert Hampedink daar met uh, Love Me With All Of Your Heart was uh, ook een florerende tydperk in die muziekbedrijf, die tyd toe die hartebrekers soos uh, Engelbert en Tom Jones en die spul die mark uh, oorheers het.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 Ludwig Venter at live.co.z met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek. Of, as jylle weet van so'n kunstenaar, stuur my besonderhede aan hulle en uh, uh, uh, hulle sal my uh, op my vrijdag program uh, op die horizon kan verskyn as my gas uh, om drie uur namiddag.